Պոլ Էլյուարի անվան ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի պատկերասրահն այսօր մարդաշատ է։ Հավաքվածները շրջում են տաղավարից տաղավար, ծանոթանում երեխաների ձեռքի աշխատանքներին, դրանց պատմությունների հետ, նաև նկարվում այդ աշխատանքների կողքին։ Ցուցահանդեսի մասնակիցներից Անգելինա Գրիգորյանը Շուշիից է։ Ներկայացրել է դիզայնի, ասեղնագործի, կարպետագործության աշխատանքներ։ Կարպետագործությունից գործել եմ թակ զարդանախշը, ասեղնագորգից փեթակ զարդանախշը գոտի, դիզայնից պայուսակ եմ գործել։ Իսկ Մարտակերտի Էլինա Գրիգորյանը ցուցահանդեսին ներկայացել է գոբելենագործությամբ։ Աղջկա գործը կոչվում է Փոթորիկում նավակա։ Էլինան ասում է, որ նկարը խորի մաստ ունի, ասում է եւ ողջևորված ներկայացնում այն այստեղ սաղ փոթորի կա, սաղ մռայլա, բայց մենք էլի խավարի մեջ տեսնում ենք լույսը եւ այդ լույսի շնորհիվ մենք կապրենք, կզարգանանք։ Իմ կարծիքով սա վերջ չէ, դժվար անցանելի պահեր են անցկացրել եւ իմ կարծիքով սա էլ կհաղթահարենք։ Իմ համար այս աշխատանքը ոչ թե միայն աշխատանք է, այլ հաճելի զբաղմունք եւ այն անելիս ես ամեն ինչ հասկանում եի եւ ավելի առոգանությամբ էի աշխատում։ Նույն ողջավորությամբ ու նպատակով էին այստեղ նաեւ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ղեկավարները։ Ռիմա Իզմայելյանը Մարտակերտն է ներկայացնում։ Նրա խոսքով ցուցահանդեսը հնարավորություն է տալիս գոնե ինչ-որ չափով կտրվել պատերազմի թափառող շնչից։ Մենք մեր ստեղծագործություններով պետք է ապացուցենք, որ մենք ապրելու ենք ու ապրելու ենք այստեղ։ Մեր խմբակները գործում են նաև շրջանի գյուղերում, հատերքի բարի խմբակի երեխաները այսօր հանդես կգան, 3 երեխային մեզ հետ բերել այն երեխաները, որոնց գործերը 3-4-ից շատ են։ Ունենք 11 խմբակային աշխատանքներ այն մեծ գործերը, որոնք որ ցուցադրված են, բոլորն են խմբակային աշխատանքներին։ Իսկ ունենք երեխաներ, որոնք անատական են արդեն աշխատել։ Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ղեկավար Գոհար Մարկարյանը ավելի զգացմունքային է վերաբերվում այս ցուցահանդեսին։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն նրան Շուշիի ստեղծագործական կենտրոնն է հիշեցնում։ Չնայած այս պահին նրանք Շուշիում չեն, բայց շարունակում են աշխատել, ներկայացնել ու հիշել Շուշին արվեստի միջոցով։ Կենտրոնի երեխաները այսօր նաև ասմունքել են։ Շուշի, Շուշի, այ Շուշի։ Քանի հետ կզորե Շուշի։ Այդ ծվերի դեկացի։ Նորից մինա երկացի։ Palana, que indica que ele mexeu que as, mexeu sim, Palana. Գոհար Մարկարյանը մեծ ափսոսանքով է հիշում այն ամենն, ինչ Շուշիում են թողել։ Ասում է, Շուշիի ստեղծագործական կենտրոնի պատերին ու սենյակներում այլևս տեղ չկար, այնքան շատ էին երեխաների գործերը։ Ես չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, որ կարողանաք ճիշտ պատկերացնել, թե մենք այդտեղ ինչ ենք թողել։ Շուշիի երեխաների փոքրիկ ձեռքերով պատրաստված բազմաթիվ հազարավոր աշխատանքներ, սա առանց չափազանցության իրոք շատ աշխատանքներ ենք թողել եւ դրանք համարում եմ, ես միշտ ասել եմ փոքրիկ ազգային, այսպես ասած արժեք իրավունքներ, որոնք որ պետք է պահպանվեին, որովհետև դա մանկական ձեռքերով էր ստեղծվել Շուշիի կենտրոնի պատերազմից հետո արված ոչ բոլոր աշխատանքներն են ներկայացվել ցուցահանդեսում, ասում է Գոհար Մարգարյանը, այլ միայն ավելի արժեքավոր ու երևացող գործերը։ Ցուցահանդեսի մասնակցել են 40-ից 50 երեխա, հիմնականում գոբելենագործության, ասեղնագործության, ժապավենագործության, ասեղնագորգի աշխատանքներով։ Եթե մենք Շուշիից գայինք այս միջոցառմանը, parzavor մեր ֆոնդից, մեր այդ տարիների, ասենք, կամ նախորդ 1-2 տարվա կատարված աշխատանքներից կբերեինք ավելի լավ աշխատանքներ, բայց ելի ճիշտ ասած բայց որպես ասենք զրոյից սկսած կարողացանք ելի ներկայացնել բավականին աշխատանքներ Հանձնաժողովի անդամների կողմից արդյունքներն ամփոփվել են։ Հաղթողները՝ տարվա լավագույն աշխատանք, ինքնատիպ տաղավար, նորարարություն, ազգային շունչ, հրաշագեղ հայուհի, տարվա հայտնություն անվանակարգերում ապարգևատրվել են նվերներով ու պատվոգրերով։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։